Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Գեներալ-մայոր Արմեն Աբ รา համյանը նշանակվել է Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ։ ԵԱՀԿ-ն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում դրական դինամիկայի հույս ունի։ ԱՄՆ-ում Արցախի մշտական ներկայացուցիչը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Արիզոնա նահանգի հայ դատի գրասենյակի եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մարտունում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան դպրոցի 6-րդ դասարանն անվանակոչվել է ապրիլյան պատերազմի նահատակ մերօրյա հերոս ավակ լեյտենանտ Տիգրան Պողոսյանի անունով։ Օպերային երգիչ Հովանես Կարապետյանը Ստեփանակերտում հանդես է եկել մենահամերգով։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գեներալ-մայոր Արմեն Աբ รา համյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Վանակի 2019 թվականի ձմեռային ուսումնական փուլի մեկնարկային միջոցառումների շրջանակում փետրվարի 22-ին մարտական պատրաստականության բարձրաստիճանի են բերվել Պաշտպանության բանակի շտաբի եւ միավորումների վարչության սպաները։ Արցախի պաշտպանության նախարարության պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ իրականացվել են մարտավարաշարային պարապմունքներ, շտաբային մարզումներ, ճշգրտվել են բաժինների ու ծառայությունների խնդիրները, մարտական պատրաստականության բարձրաստիճանների բերվելու ժամանակ։ Համապատասխան միջոցառումների արդյունքում ուղենշվել են հավանական պատերազմական իրադրությունում զորատեսակների ու ծառայությունների գործողությունները, մասնավորապես ստորաբաժանումների ղեկավարման, ներդաշնակման եւ նստեցման շրջանների զբաղեցման հարցերում։ Շտաբային մարզումների շրջանակներում խաղարկվել են նաև հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթից բխող մարտական տարաբնույթ դրվագներ։ Գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանը շտաբայի մարզումների ընթացքին փետրվարի 23-ին հետևել է նաև բանակի միավորումներից մեկում, որտեղ համապատասխան ուղությունների պատասխանատուները հանդես են եկել զեկույցներով։ Փետրվարի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ ԵԱՀԿ-ն Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման գործընթացում դրական դինամիկայի հույս ունի։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ հակամարտությունների կանխարգելման կենտրոնի քաղաքականության աջակցության ծառայության տնօրենի տեղակալ Չարլզ Լոնցայլը, ով իդեպ եղել է Հայաստանում ես Բրիտանիայի նախկին դեսպանը։ Մենք մեծ հետաքրքրությամբ հետևում ենք ԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական ջանքերով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի զարգացումներին, վերջին շրջանում նաև դրական դինամիկայի հույսով, որը պայմանավորված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների պաշտոնական եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու նախագահ Իլհամ Ալիևի բարբերական դարձած ոչ պաշտոնական հանդիպումներով, ասել է Լոնցեյլը։ Անգծելով ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու կողմերի հանձնառությունը նա աջակցության պատրաստակամություն է հայտնել, եթե կողմերը դրանում հետաքրքրված են, բայց մենք ուղղակիորեն ներգրավված չենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքում, նշել է ծառայության տնօրենի տեղակալը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ինչպես նաև ԵԱՀԿ եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարների դրական գնահատականը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացին ակտիվացրել է երկու երկրների բնակիչներին խաղաղության նախապատրաստելու թեմայով տարբեր քննարկումները։ Այս հարցում իր կարծիքն է հայտնել քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերովը, ով նշել է, որ նման հայտարարությունները կապված են Հայաստանի կողմից բանակցային գործընթացի ակտիվացման հետ։ Փորձագետի կարծիքով դեպքով խաղաղության նախապատրաստման մասին հայտարարությունները չեն արվել արտաքին ազդեցության տակ, այլ բանակցությունների արդյունք են։ Այդ հայտարարությունները խաղաղության նախապատրաստման մասին հստակ անվանումն են Փաշինյան-Ալիև Նացականյան Մամեդիարով հանդիպումների, այսինքն ինչու են նրանք հանդիպում, եթե խաղաղություն չեն նախապատրաստում, ընդգծել է Կոլերովը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցի վերաբերյալ տեղեկատվության պակաս է զգացվում։ Այս մասին ասել է ազգային օրակարգ կուսակցության հիմնադիր հանձնախմբի անդամ Արա Հակոբյանը։ Ըստ նրա լինում են հանդիպումներ, բանակցություններ, որոնք մանրամասն չեն լուսաբանվում։ Վերջին այցի հետ կապված էլ տեղեկատվություն չկար, անորոշություն է, ասել է նա նշելով, որ եթե չդիտարկեն Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի ասածը, որ համանախագահները տարած տարածաշրջան էին եկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը կազմակերպելու համար, ապա անհասկանալի կլիներ թե ինչու էին եկել։ Նա նաև նշել է, որ անհասկանալի է թե ինչպես է ստացվում, որ համանախագահներն այցելում են տարածաշրջան երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը կազմակերպելու համար, որ քննարկեն Արցախյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման հետ կապված դիրքորոշումները, սակայն Արցախը չի մասնակցում կարող է հանդիպումը նախապատրաստում է որտեղ որ հենց այդ հարցը քննարկեն, բայց չեմ կարծում չի կարող լինել երկու երկրների ղեկավարների միջև հանդիպում, որտեղ մի հարց պետքա քննարկեն, ենթենք Արցախի վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ։ Քննարկվելու է անպայման, եթե այդ հանդիպումը նախապատրաստում է Արցախի հանգուցալուծման խնդիրներ, եւ այդ խնդիրների քննարկմանը Արցախը չի մասնակցում եւ ավելին ճշգրտումներ չի իրականացում Արցախի ղեկավարության հետ, դեռ մենք ոչ թե տեսնում ենք դրական դինամիկա, այլ հակառակը բացասական։ Խնդիրը այն է, որ անորոշությունը պահպանվում է եւ չի հասկացվում, թե բանակցային օրակարգը ինչպիսին է։ Օրակարգը մնացել է նույնն, օրակարգը փոխվել է, ինչ նոր մոտեցումներ են արտահայտում։ Այս այն խնդիրն է, որի մասին մենք բոլորս կուզենայինք լսել։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ ԱՄՆ-ում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Արիզոնա նահանգի Հայդատի գրասենյակի եւ հայամանքի ներկայացուցիչների հետ։ Ֆինիքսի հայկական կենտրոնում հայ համանքի անդամների հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը Ռոբերտ Ավետիսյանը ներկայացրել է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության պատմաիրավական հիմքերը, բանակցային գործընթացի ներկա փուլը եւ պատասխանել մասնակիցների հարցերին։ Արցախի ներկայացուցիչը նահանգի Հայդատի գրասենյակի անդամների ուղեկցությամբ հանդիպել է Արիզոնայի սենատի եւ ներկայացուցիչների պալատի 11 անդամների, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ հանրապետական Ռասել Բաուերսի հետ։ Հանդիպմանը ներկայացվել են Արցախի մասին տեղեկություններ եւ հերքվել Ադրբեջանի կողմից հակահայկական քարոշչական թեզերը։ Մարտունու Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հիմնական դպրոցի 6-րդ դասարանն անվանակոչվել է ապրիլյան պատերազմի նահատակ Մերուրյա հերոս ավակ լեյտենանտ Տիգրան Պողոսյանի անունով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Տիգրան Պողոսյանը 2014 թվականին Զարայցյանը անցել մարտակեր շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկում, որպես հրաձգային վաստի հրամանատար։ Զարայցյան կարճ ընթացքում Տիգրանը մարտակերտի կյաժը հասրել է իրապետել առազմական համատություններին, սիրել Արցախը, առանձնապես Մարտակերտը։ Տիգրանը Խաջաբար մարտնչես ապրիլյան պատերազմի դաշնամարերում 2016 թվականի ապրիլի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հակառակորդը կրկին հրետակոծում էր Արցախի հյուսիսարևելյան դիրքերը։ Տիգրանը շտապում էր ստուգել դիտակետը եւ Մահաբեր արկը պայթում է Վաշտի հրամանատարի ու զինվորի կողքին։ Նայում արմունով դասկում է զինվորին ու ծանր վիրավորվում ժամեր անց Արագասլերան արտիվը մահանում է, բռնելով հավերժի ճանապարհը։ 2018-ից 2019-ական տարվա սկզբին 6-րդ դասընթացները դասղեկարին Հուսեբյանի միջոցով բարեկամական կապ են հաստատել հերոսի ընտանիքի հետ։ Այդ կապը նոր մտահոգացում առաջացրեց։ Տիգրանի ծննդյան օրը դասարան անվանակոչը նրա անունով։ Հերոսի ծննդյան 27-րդ համյակը նշվեց նրա երկնի բացակայությամբ ու ոչ եղել ներկայությամբ ներկային ծնողները, հարազատները, հյուրեր, դպրոցի ուսուցիչներ եւ աշակերտներ։ Օրվան նվիրված միջոցառման բացման խոսքում դասղե Կարինե Հովսեփյանը փարաբանեց հայ զինվորի կամքն ու բարգի ուժը։ Երախտագիտություն հայտնեց նրա հայրենիքի նվիրյալ զավակ ծնող մորը։ Միջոցառում ինքնին արիության դաս էր բոլորի համար, ուզիչ, ոգևորող ու պարտավորեցնող էր յուրաքանչյուր խոսք։ Սննդյան դորթը կտրեցին առանց ուրբահերոսի, իսկ եթերո դասարանցիները եցեցին հավատարի մնալ խիգախայորդու պատգամներին։ Դպրոցի փոխտնօրեն Իդա Խալայանը նշեց, որ այս դասարանը Տիգրանի տունն է, որի հյուրընկալների մի պաս կլինեն բոլորի առջև։ Դպրոցի կոլեկտիվին եւ աշակերտներին շնորհակալական խոսք ասաց Մայրը Կիկին Սիլվան։ Յուրաքանչյուր աշակերտի մեջ նա գտավ փոքրիկ մասնիկի գործուց եւ Տիգրանի ու աշակերտների պատկերներով խորհրդանշական անվանական բաժակները բաժանեց երեխաներին, որ միշտ հիշվի ոսկեհեր ու կապոտաչայի գործին խոզմունքով եւ երախտիկով խոսեց Տիգրանի հայրը Մղթար Պողոսյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանում տեղի է ունեցել բանաստեղծ Հովանես Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Ուսումնարանի ուսումնավարչական գծով փոխտնօրեն Վարդուի Բալայանի խոսքով փորձել են սաների ներկայացնել Թումանյանական աշխարհը։ Նմանատիպ միջոցառումները կարծում եմ պետք է շարունակական լինեն, քանի որ գեղագիտական դասյարակությունը շատ կարևոր է։ Միայն մասնագիտական ուղղվածության վրա շեշտադրումներ անելը բավարար չէ դասյարակությունն ամբողջովին ապահովելու համար, ասել է ուսումնարանի գործադիր տնօրեն Վասպուր Կարապետյանը։ Ստեփանակերտի կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցում կայացել է օպերային երգիչ Հովանես Կարապետյանի մենահամերգը հնչել են հայ, ռուս եւ արևմտաեվրոպական երկհաների ստեղծագործություններ։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա նշել է, որ ուրախ կլինի, եթե իրեն հնարավորություն ընձեռվի աշխատելու Արցախի որևէ երաժշտական հաստատությունում իր փորձն ու գիտելիքները փոխանցի արցախցի երեխաներին։ Այժմ ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը այն ներկայացնում է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Եվգենիա Իվանիդիսը։ 50 թվականի փետրվարի 14-ից փետրվարի 21-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արցանագրվել է 7 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 13 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արսանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 8, խարդախության եւ գողության 4-ական, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 2, գույքը դիտավորության ոչնչացնելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, յուրացման կամ վատման, առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու, դատավորին զրպարտելու, ապօրինի ծառահատման մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով բացառությամբ գողության 3 հանցադեպի հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Բացի այդ, նախկինում կատարած գողության 2 հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 127 ահազանգ, որոնցից 107-ը Բուշ հաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 19-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մեկն էլ հեռախոսի կորուստի վերաբերյալ դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 533 վարորդ, որոնցից 375-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 24-ը անստապ վիճակում, 17-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է կսորտիչով բեռնատարների համար, իսկ մարդատար ավտոմեքենաների համար դժվարանցանելի։ Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես զմերային անբադուղերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից ստացված տեղեկության համաձայն Ստեփան Զմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված տեղեկության համաձայն ռուսական կողմում կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Իգիտություն պետական բյուջեի հանդեպ հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով պարտավորություններ ունեցող հարկ վճարողների Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը հայտնում է, որ սկսվել է հարկային եւ այլ պարտադիր վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի կիրառման գործընթացը։ Նշված օրենքով նախատեսված դույժերից եւ տուգանքներից ազատման արտոնությունից օգտվելու նպատակով անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի մարտի 1-ը դիմել հարկային մարմին պարտավորությունների աստիճանական մարման ժամանակացույց կազմելու նպատակով։ Մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել 047 94 86 20 հեռախոսահամարով։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։